Ezabuli ya makomingasha tu na munana Omkama tanaga mujune Waitu mukama utandwanisha onigaire utambona bonya okwetwe ekiniga kuba emyambi yawe entumisire omukono gwawe gwantekerera ahansi engingo zona nizinena ninzira ekiniga kyawe amagufa gange tigaina maani nirwe antambara zange amafugange gandenga amutwe nigaskira nkomugugu ogunsikirire muno amauta gange gajunzire niganuka arubu fera bwange nainama naendeka omugongo ndambire ningenda ninchura okutobeza ezoba nimbabirirwa omunyugunyu omubiri tugwina mani nakake na wao na feera kimo omutima gwange gwinana ile obushasi nibuntangya waitu mukama ikyo ndi kwenda no kimanya kandi kutaga nompulira omutima gwange nigukuntira amani tinki inago nokubona tinki bona oruo na kwatwa ebiyengo batai bange nabanywanyi bange bantantara nabanyaruganda bange tibaki ngoba kandi abali kwenda kunita ni bantega emitego nabali kwenda kumputaza nimbafumora okwo barankora omushana gwona nibatekereza uko barandaba omumagezi kyonkaine ninshusha omwigazi w'amatwi tindi kuulira ninshusha omutita atagamba ego ndi nkomuntu kigaramatwi niwe atagira gajuma muntu kyonkaiwe waitu mukama niwe ntegereize niwe mukama ruhanga wange oramporora ntaterwa naku ababisha bakanshekerera nakutagiriza inyendalire kugwa kandi okoninye mba mushashe ebiro byona ninyetonda entambara zange ninyechuza amafugange abanobera busha bainamani abantamwa ntaina kyomba koleere bangi abonkorage bakankora kubi nabo babisha bange nibantura okukora ebirungi otanagirana waitu mukama waitu ruwanga wange utanyeshumba yanguwa onjune waitu mukama murokozi wange